dan taba dan kailula kafin rana ta fito ina nan sai ga malam zurke ya fito daga ɗakinsa da na ganshi sai na sako muka yi wa juna barka da kwana muka zauna muka shiga taɗin duniya can jim kaɗan sai na ga ya dubi saƙon da gawan nan take ya ce ab wancan zanin da ka aje baka gudun gara ne na ce wanne zani ai ni ba ni da wani zane can sai na tashi na nufi wurin na duba sai na ga wani abu a lullube na ɗaga na ji ya fiye nauyi duba haka sai na ga mutum matacce a lullube shi duka ko da ganin haka na san wanda ya aikata wannan abu gare ni da zarge ga na yi sako sai ya ce menene ka samu kake ɓoye min ne sai na ga ya taso ya ɗauko mutum ya fito da shi tsakar ɗaki ko da ya duba ya ga mataccen ɗan adam a ciki sai ya ja da baya ya salati ya ce ashe alhaji har ka fara kashe bayan sarki kana kwace kuɗin su ko ba abin da ya fi yanzu sai in je in faɗa wa sarki abin da kake yi ba zan yadda a zarge ni kawai kawai ba ban ci ba ban sha ba ko da na ji haka sai na ce a raina yau fa ta faru ta kare na dubi malam zarge na ce kai dai sakaran banza ne wanda bai san ikon Allah ba jiya jiya sarki ya yi kuwa ya ce dukkan wanda ya same shi ya kashe zai ba shi jaka da malam zarki ya ji haka sai ya ce me sarki yake so a kashe shi sai ni kwana ce ran da sarki ran gadin nan ya dawo ya tarar da shi ya shiga gidansa ko da sarki ya ritsa shi ya sa a kama shi a kashe kama kama ya gudu ya ɓoye kaga Allah ya kawo shi in je in kwashi ƙarafa na a fala da malam zurge ji haka sai ya ce ni na kashe shi gawar ce nan zan kai wa sarki na ce a'a karya ne ya ce wallahi gawar nan tasa ce da dai na ga ya samu sai na ce to ɗauki ka kai in ba taka ba ce kuma Allah ya isa malam zurge na tsammanin abin gaskiya ne sai na ɗaga mu ya nufi gidan sarki ni ko na kwashe kayana na yi gaba ka ji rabona da malam zurge kenan ran nan mun sauka wani zango sai na ji 'yan uwana fatake suna labari suna cewa tunda Allah ya halicce su ba su taɓa ganin wanda ya kai wani wai shi malam zuƙe sakarci ba ba su san yadda muke da shi ba na ji sun ce haka sai na ce musu a ina kuka gan shi suka ce gari kaza suka ambaci sunan garin da na fito na ƙara tambayar su na ce dan me kuka ce ya fa sakarci sai babban ya ce ran juma'an nan wadda ta wuce muka je gaida sarki muna nan zaune sai gashi da wani abu a bargo ya zo gaban sarki sarki ya tambaye shi lafiya sai malam zirken nan ya buɗe bargo ya jawo gawar babban bawan sarki ya ce ga wanda kake nema a kashe na kawo maka shi sarki ya dubi gawa ya rike baki ya ce don me ka kashe shi sai malam zirke ya ce don ka ce wanda ya kashe shi za ka ba shi jaka guda lada don haka na sa kulki ne masa kum ɗaya jiya da asuba bugu ɗaya tak ne masa sai ya faɗi ko da sarki ya ji haka hawaye suka zubo daga idanunsa ya ce wa gaya maka ka kashe shi sai malam zurke ya ce ai kai kai ye kwaji da la'asar ka ce kana son a kashe shi don ya shiga gidanka sa'ar da ka tafi ran gadin nan na kwanan nan da waziri ya ji maganarsa sai ya ce mahaukaci ne ko da mutumin ne ji haka sai ya dubi wazirin ya ce kai ne dai mahaukacin ba ni ba da sarki ya ji haka sai ce na bayi ku buge shi sai ya mutu aka yi ta yin kwalkwali da shi ana tandarawa a siminti da sarki ya ga ya kusa mutuwa ya ce a kai shi rana a ayar kafin ya farfado can zuwa al'asar ya farfado aka kai shi gidan mahaukata aka sa shi turu aka bankare ko da na ji haka sai kuma tausayi ya kama ni game da abokin yawon duniya ta na ce in ji ba a ce za a kashe shi ba suka ce a sarki ya ce lallai dai kansa ba lafiya ba ne saboda haka ba za a kashe shi ba ina yawo a kasuwa ran nan na tambayar labarin ruwan bagaja sai naga wata yarinya na ce zan aura ashe tana da miji ba ta son sane kawai na kira ta muka shirya ta ce in zo yau da daddare daren nan kuwa aka maraice da ruwa cikin ruwan nan mijin ya dawo ta hura masa wuta yana kafan dande ko da na zo sai na laɓe a ɗakin ina leƙen sai na ƴan soshe-soshe ashe kuma malam zurke yana garin an sako shi ashe sun shirya ya zo daren ran nan ɗin ko da ya zo sai ya ganna ina leke abinka da sarkin lalata sai ya lallaɓo ya sungume ni ta baya jefa na ɗaki da mijin ya ganni kwaram sai ya ce me ya kawo ka sai na mayan masa wallahi turo na akai zan ruga sai tashi kama ni ya sa na ɗakin awaki ya rufe tare da su da safe ya kai ni gidan sarki sai ni shawara a raina na ce tabar kunya fa da hauka kan na ita saboda haka na tsira hauka ƙarfi da yaji sarki ya tambaye shi dalili ya gaya masa duka sa'an nan ya dube ni ya ce ya sunan ka samari na ce haka aka yi ya ce me kake nufi na ce haka aka yi kowace tambaya min sai in ce haka aka yi sai ce na san alina in ba motsatse ba wa zai fada ɗakin wani ya ce wai turo shi aka yi lalle aljaninsa ne suka turo shi ya sa aka kai ni gidan mahaukata aka sa a turu da wazirin garin ya ji labari ya ce ƙarya nake lafiya ta lau saboda haka sarki ya taho gidan mahaukata bayan an kwana bakwai wai dan ya jarraba ni ya sa aka kira ni ya ce ina sunanka na ce mai yan gabas ya ce yau wace rana na ce juma'a ya sake tambaya ta wannan wata muke ciki na ce shawwal sai na ji fadawa na cewa ya tonu sarki ya sake tambaya ta ka san Allah na ce haba wane ne bai san Allah ba ya ce ina yake sai na ce a raina ya kamata in yi shirme ko ɗan kaɗan kada su ce dama karya nake saboda haka sai na miƙe na nuna kashedi na sama nufi na Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ne ta tika rawa kaina a sama sai mutane suka bushe da dariya aka ce lalle na motsu amma na kusa warkewa sarki ce babu ba hauka ba ne wauta ce sai sallame ni wata juma'a bata dawo ba sai da aka naɗa na sarkin wawaye sunan sarauta kuwa wawan sarki na samu shiga abin har ba a magana ba a kulla komai a garin sai da ni ana nan ana haka ran nan sai babban ɗan sarki ya tara mu wato manyan fadawa ya ce yana gayyar mu mu je mu yashe wa iyalansa masai nan wato bai da kowa ya shiga gidansa ba sai mu yarda dun ubansa saboda haka duk muka ɗunguma muka je gidan muka fara aiki kowa yana yi yana zubar da yawo dan wari ni kuwa ina ta waka cikin wakan nan tawa nake zubar da yawo ba wanda ya gane abin da nake yi da ɗan sarkin na ya ga fadawa na zubar da yawo haka sai zuciyarsa ta ɓaci ya ce musu in kashin ya fi wari ku bar shi mana kuhuta wace irin shigantaka ce haka a sa ku aiki kuma kuna zubar da yawo da abinci ne sarki ya kawo muku da yanzu kuna nan kuna hannu baka hannu kwarya da faɗan sarkin ne ya tunzura haka sai ya tafi ya gaya wa ubansa abinda fadawa suka yi masa ya ce ni kaɗai ne ban zubar da yawo ba ya ce maimakon zubar da yawo in yi tsaki sai waka ne ta yi da sarki ya ji haka sai ya fusata ya sa aka kira su duka ya bi su da ɗaiɗai da ɗaiɗai ya sullube uwa da uba na kwace su da kyar wannan abin da na yi ya ƙara min girma ga sarki da 'ya'yansa da na dai na cimma mutanen garin na haka sai na ce kai bayan ci zama an ce tsaye gumi ne saboda haka ran nan na tashi na je ga sarki na ce masa ina so in yi gaba kaɗan amma ina dawowa bayan kwana uku na bashi shi dukiya ta duk ya ajiye min sai na dawo An na ci gaba neman ruwan bagaja wato abin da ya rabo ni da mu ina cikin tafiya har na isa wani gari mai girman gaske wai shi teji sarkin garin ya maraba da ni aka kai ni masauki na sauka ranar na zo fadanci sai na ji sarki na cewa cin zagi ya dame ni baya ko bari na yi bacci waziri ya ce saboda mai ranka ya daɗe sarki ya amsa ya ce ai ka san tun watan jiya matarsa ta mutu to tun daga ran da ta mutu har yau kullum baya bacci da tsakar dare sai ya tashi yana waɗansu wake-wake kamar mahaukaci yana cewa da shi mutuwa ta ɗauka ta bar matar da ya huta da na ji haka sai na ce wa sarki ranka shi daɗi kana son a yi maka maganinsa sarki ce yi e, kwarai kuwa in za ka iya na ce to Allah ja zamaninka na yi ƙoƙari in gani dare na idan an tashi daga fadancin dare sai na laɓaɓa na tafi shiyar sarkin zagin nan na kutsa kai ɗakinsa na ɓuya ƙarƙashin gadansa can da sarki ya shiga gida sai na ji sarkin zagiya na ko ɗakinsa yana wake-wake yana nisawa ya tuno da matan nan tasa ta shiga ransa har ba iyaka da na ji ya nufo sai na shiru na ki motsi ya shigo ya kama gado ya kwanta ya ki bacci don bege can zuwa tsakar dare sai na ji ya fara abin da sarkin nan ya ba da labari da rana da na ji ya ce dama shi mutuwa ta ɗauka ba matarsa ba sai ni ku na shaƙe muryata na amsa masa na ce saboda fatan nan naka aka aiko ni aka ce in zo ɗauki ranka ka je ka iske ta sai na biyo shi ko da ya ji haka ka da jahili sai wubi ya tashi ya waje da gudu ko yana tsammanin mutuwa ce aka aiko masa ran nan bai kwana a gidan ba da gari waye sai taho yana ba sarki labari yana cewa jiya mutuwa ta koro ni daga na. ban ko kwana a ciki ba ba dan na ruga ba da ta ɗauki raina da jin haka sarki ya san abin da ya faru ya tuntsire da dariya daga nan sarkin zagi bai sake tuna da matan nan ba balle ya beginta wai dan na ba sarkin zagi kunya haka sai ya shiga tsanata banda sara ga sarki ba wani abin kirki tsakaninmu to ka san ban samu fada ba tukuna a nan sai na ga sarki ya so mu wulakanta ni sai ne kamar baggarin tun da girma na amma na tuna an ce komai aka yi wa ɗan halas sai ya rama saboda haka na ce ba zan tashi ba sai na ga iyakar sarkin zagi tukuna ina nan ran nan sai wani ɓarawo ya shigo gidan mai gidan da na sauka ya sata ya tarar da mai gidan a farke suka kama kokawa Allah ya ba mai gidan sa ya tandara fara wannan na ƙasa har kansa